amahoro kuri wowe wahisemo kumviriza radiyo isanganiro ikiganiro n'itahura utahuza abandi kikuyagira ibijyanye n'ibidukikije ukayikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango ya ya ya ya muntu utumviriye isanganiro kubera iki ayo mazi ava mu kuzimu ashushe ku rugero rw'amazi y'amarike mbega ko ari itunga ry'igihugu cy'u Burundi hari akamaro yogirira igihugu ibyo hamwe n'ibindi n'ibyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro ushikirizwa na Christelle Nizigama ndaguhaye ikaze isanganiro isanganiro iradiyo Hallelujah. ayo mwumva n'amazi y'amashuha ari mu ntara ya Cibitoke ku rubibe rw'igihugu cy'u Rwanda n’u Burundi bamwe mu banyagihugu baba muri ako gace bemeza ko urwo ruzi ruhwa rugabura u Rwanda n'Uburundi mu karere ka Cibitoke rugamiye amazi y'amashuha kuko nanone ruyasumbye ingufu babona ko icyo kibanza kirimo amazi y'amashuha cokingigwa banta senyumva Elze wewe ucungira ry'amashuha umwanya utari muto imyaka nk'ingahe haraheze ikintu cy'amezi ane nkorera ku mashuha hariho ikintu twabonye yuko umenga ajya y'amashuha uruzi ruhwa rushobora kuyameneramwo ejo amashuha ukazasanga burundi yasangiye n'u rwanda murakoze hajya eh, naho icyo tubona twosaba ni uko kwihutira kudufasha kugira ngo turaba ukuntu twakorerera na cyane cyane ko tubangikanije n'u rwanda kugira ngo u rwanda urupangu kugira ngo iyi ruhwa ntiyongere kumeneramo amashyuha ruhwa igumane umugende wawe Eh, ruhaya ikagumana umugende wayo hamugora urupangu rukaguma ngaho kugira ngo abanyarwanda ntibave ayo mazi bivanye ku mazi ya ruhwa mbega kumenga hariho akantu k'agatange cyangwa umuntu yo kwita akayaga k'amashu abantu baroga mu kino gihe mbona umenga harateranye hariho amarenga ibyatsi biriko bija biramera ego uruzi rutarameneramwo birashobora kuba kuko hari igihe usanga mu mazi ariko ariduka ariko adudubiriza adudubiriza eh uri kuroga kumva umucanga urashushe uri koga muri rugo eh kumva umucanga urashushe mugabe yashoka bikazoshika eh, hanyuma icifuzo kugira ngo aya mazi y'amashuha agume kuri runo ruhande icifuzo byogenda gute gukorera ruha kugabura hamwe yose akaje kwa birashoboka ugasanga bagaca bohubakira akaguma ino nyene uko ruha rukaguma ruri ruho eh nto byo bigenda neza ubundi nanone avangatiranya amazi avangatiranya burya uri kurabona neza ko aya mashuha yaguma ari amashuha mm, oya oh yicaye baruhwa nyene eh. Eh, urumva ntabwo byoreka aya mashuha bicaye bimwe bivangatiranyije eh. n'abantu bayanwa ntabwo baba bakiyana mm-hmm. erize wewe wamye uri kurabiraba sinzi nawe ingene ubibona ko hakakumara n'uburwayi ushobora kuba ufise kuko amazi ubutunzi bwacu dufise ariyo mazi yacu aranavura yego ego eh, aravura nk'urwaye amakonyera amakonyera mu mavi iyo umuntu yariye nk'ishano ayanyweye birahera umuntu afise imyaka akayoga irarangira paul ndarihonyoye ni umuyobozi mukuru ajejwe ubushakashatsi bw'ubutare n'agataka hamwe n'itorokanirizo ry'inzandiko z'ubutare asigura ko ayo mazi asanzwe ari no mu zindi ntara zitandukanye aratubwira igituma ava mu kuzima ashushe mu ntara ya cibitoke hafi y'urube rw'u rwanda n'u Burundi bavuga nyine na RDC hariho amazi adudubiza hava mu kuzumu kandi ashushe twita amazi y'amashuha harya amazi yo mubona adudubiza ntari ubwa mbere harya mu cibitoke gusa amazi bene ajya dusanzwe tuyafise no mu bindi bice byo ngaha mu gihugu cacu ndetse no mu bihugu duhana imbibe nyene amazi nkajya ariyo hati yobara amazi nkayo aza gute amazi nkajya anya bisanzwe aza ava mu kuzimu twavuga mu bwina bw'umusozi aho usanga uko umanuka uja mu kuzimu niko n'ubushuhe bugenda buraduga hamaze kuba rero bimwe bavuga imitingito ugasanga habaye gusatagurika kw'ibibuye bigize nyene isi niho usanga amazi rero abavuye muri ya masuruse dusanzwe tubona hakugira atinga dudubiza aza ku musozi agaca agenda muri ya mafuratiro twavuga canke amafa yakaja mu kuzimu aho nyasanzwe ntabwo hashushe hama kubera rero naho ahamaze kuboneka iyo ouverture araheza agaca aduga asubira kuduga kujya kwimbizi ku musozi agaca araduga ashushe kubera bwa bushuhe avanye mu kuzimu nyine. turavye ubutandukanire nyine bwaho onya ni uko ayadudubiza yose navuze uko ushobora gusanga avuye mu kuzimu bivanye nicyo twita imitingito ijya volcanisme ugasanga nk'aya mazi ari kuruhwa mu cibitoke na amazi uravye ico twita ngaha anya mu karere ka Afrika do l'Est hasanzwe hari icyo twita un do de Rift Valley iyo système rero iva muri Lake Malawi iduga muri Lake Albert usanga ari novuga akarere karangwamwo na derangema ku bijanye n'ayo matectonisme ukaba usanga no muri ako karere niho usanga hari ibiyaga niho usanga hari ya mavorokanizme nko ngaha za kivu gacubandanya anya za lake victoria hose usanga izo ngorane zihari ukaba usanga no ngaha muruhwa ayo mazi ahava mu kuzimu nyene uravye nk'ubushuhe bwayo ni amazi ashushe cane kuko usanga ubushuhe buri hagati y'amadogere celsius mirongo itandatu na mirongo indwi ugaca usanga ugize tingurabe ahandi ugize tinguduge haruguru mu gihugu c'u rwanda nahone ariho aho bita mashyuzi ayo mazi nayone afise ubushuhe buri hagati ya dogere celsius mirongo ine na zitatu na mirongo itanu na zine ugize tinguze ku ruhande rwa lake tanganyika hanya muri kote rdc nahone hariho ayo mazi y'amashuha imbizi canke amasusi y'amashuha aho twovuga nko ngaha wegereye aha ubwari dukunze kuvuga ati ni agapeninsira kantu agasozi kari mu kiyaga cya tanganyika aha impande ya ubwari ayo mazi y'amashuha ariho urabye ubwari ni ngaho ugiye mu rumonge ugaca nk'uraba ura muri tanganyika werekeza mu gihugu gihanira intwaro rusange ya kongo niho hari ako kantuze nyagasozi kari mu kiyaga tanganyika hagati novuga ibombora bombora imisozi usanga habaye ukuguruka bimwe bikaduga ibindi bikamanuka mugo gize timgurabe n'ahandi ayo mashuho hari ni nko mu rumonge aho twita mugara ku mugara hariho amasurse canke imbizi zishika kuri zitatu kandi uravye hoho amazi ava ku musozi hejuru si nko mu ntuzi nyakuru usanga ava novuga mu mwonga hoho ni ku musozi ugize ati ngurabe usanga ngaho kuri nyamusozi nahone harabaye imitingito haca haba ico twita fracture ni mu mabuye akomakomeye muga amazi agaca mweyo mabuye akaduga urumva nahone uwo mutingito ubaye habaye novuga ouverture hama y'amazi yava ku misozi hakugira ati ngatemba aja gufata izo zindi mbizi ugaca usanga akorokeye muri ca kino Nyabarongo haba uwo mutingita agahura n'ayo mazi n'ubwo bushuhe bwo mu kuzimu agaca abandanya nayo nasohoka ashushe twovuga n'ahandi twita nk'imuhweza ni muri bururi aho naho nayo mazi y'amashuha ariho mugo hoho ntashushe cane usanga arabayabaye ugiye ngaha anyaza kayanza ugiye matongo hariho za mwogero hariho ngaha mwisare mu kabezi hose usanga ibice bitari bikenya by'u Burundi ayo mazi ariho mugabe kibitandukanije n'ubushuhe ayashuhe avyibushe kose ni kuruhwa hagakurikira ku mugara ahandi usanga ari amazi y'utuzu yazi ivyo twumva ahandi bihitana abantu n'ibintu iki. ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka ngo buramaze kugira ubushakashatsi muri ico kibanza kirimwo amashuha paul ndarihonyoye aratubwira aho ibyo byigwa bigeze ubushikiranganje bujejwe ubutare n'agataka bufashijwe n'ibindi bihugu bigenzi hariho ibyigwa byashoboye gukogwa mu mirongo munani n'indwi bikozwe n'igihugu ca Irlande bari abahinga nyene bavuye mu ico gihugu baraza bafashanya n'abarundi hama baraheza baratanga novuga raporo y'ivyo babonye kandi uko usanga nimba wutetse inkono hageze tinge haze haraza ikintu naho umuriro w'ubucanyi hageze ugiye urasukamwo andi mazi adashushe yo hanze urumva bwa bushuhe ko butaguma ari bwa bundi nicyo nibaza no ngaho kuruba canke n'ahandi bivanye n'igihe bikavana n'ihindagurika rigenda riraba mu kuzimu ivyo kugira ati ubushuhe bugabanuke ni ibintu novuga ati byoba bisa n'ibitahuritse mbega iyo mikingito ntizoba bidudubiza umunsi umwe kaja hejuru ngo ujye yakorewe muri kongo twibaza icyo kibazo mubajije turabye mu bijyanye na geology ama contexte geologique tukaraba nigeze kubabwira ibijyanye na systeme drift rift est africaine usanga iki kiyaga ca Tanganyika nyene kirimwo iki kiyaga ca Malawi iki kiyaga ca Albert ugacurabiziza iki kiyaga co Kivu aho hose n'ahantu ubiravye dusanga nyine iyo mitingito nakubwiye yuko iracafise ubukare n'ibyo byigwa rero byacu dusanga hagenda haraba novuga itandukano nko ku mwaka rya santimetero imwe abahinga rero bagiye baravyiga amaraporo batanga baravuga yuko uzosanga ashaka kuzoca iki gihe ugasanga uko navuze kuri rake marawi uduga kuri rake aruberi ugacusubiza usubiza ngaha muri suda hashobora kuzosanga habaye itandukano ugasanga iki gipande rero novuga co mu buseruko nyine bwa Afrika nyine inyuma nyuma y'ayo y'urwo rukurikirane rw'ibiyaga nagenda avuga uzosange citandukanije hama haboneke novuga iyi iyi hari nyene isanzwe yaza muri kote y'ubuseruko bwa Afrika usange iciza hagati muri Afrika ha hamusangiro kontina ibaye nkigaburwamo kabiri Ibyo ni ivy'ubushakashatsi byerekana mugabo twebwe uko nyene usanga tubigira tubiharura ashaka gusanga nk'ivyo tubiharura uko bizoba nko mu myaka miliyoni z'ingahe zibiri mugabo kubwo bushakashatsi umwanya n'umwanya bishobora kuzoshika ajya mashoha mwavuze ko ubushuhe bugenda buragabanuka muri ibyo bushakashatsi bwashikirije eh, turabona ko agenda avangana n'uruzi ruhwa kuko ari iruhande y'uruzi ruhwa mbega nibyo biba biri mu bituma nyene ubwo bushuhe bugenda buragabanuka ayo mashuha yokingirwa gute kugira ngo ntazaravangana n'uruzi ruhwa ngo acacika uruzi yose ubwa mbere nuvuga tukihabona ntibari bwagira ati hinge banaba na rugero home rw'amabuye wabonye kuko nko mu hari imbizi novuga zitatu kandi zose zirubakiye izo mbizi zose kandi burya ubushuhe buratandukanye hari haho ashushe buke buke novuga tuzuyazi n'ahandi acaza nyene usanga ari nko mu ma degré Celsius 40 n'ahandi rero hashushe cyane ubona haguma hadudubiza gushika mu 65 na gatanu gukinga rero nabwi uko si ibintu bwa mbere ubona ati na ngaha anya urabona ko ari imbizi imbizi iri mu kiyaye utavuga ati jengira nkurikirane mbone yambizi yuko izana na hejuru ku musozi canke izanira ngaho mu kiyaya urumva bisaba rero ivyigwa vyobanza bigakorwa ivyo vyigwa bikozwe hagaca hagira iki umuntu akabona novuga inkomoko yayo niho wogira ati nguna yakingira mugo bona dudubiza kujya ahantu hateze biragoye atavyigwa bikoze buryo yakingira hama ikindi tukwera yisuka muri rujya ruzi ruhwa tinico coba gituma bushuwe bugenda buragabanuka oya sindavyizera kuko nabwiye niyo ruhwa twosanga rugira tinge nyine rube mu ntuze nyamumbizi ziza nyine gutuma zijana amazi hahandi aca azanana ubushuhe sinogira ati ndabyemeze kuko ahanini nabwiyo agenda yakanye mugabo kubera abashitse ahantu hashushe akaza yagize iki ubwo bushuhe bwiyongereye kubera kujya nakubwiye ugize uti ngurabe mu ntuze nyine mu amprofondere nyine mu musozi urava ku isi tubako ukaja ku ntuze nyakuco twita iyi krute nyine twovuga ntuze continentale ha ukaja muri krute oceanique ugiye mwe mu ntuze nya mu ma oceanique nucu usanga hariho nizo volcanisme nusanga hariho ya mantuze ya mafracture harabaye n'amafayi gusa uko bica bivana n'ubwo bushuhe bugabanuka bivanye nico gihe bivanye na yantu urabona no ku isi turiko ibijanye n'ibidukikije bigenda birahindagurika bihindaguritse rero bitegereza kugira n'ingaruka mbi mw'ivyo biri mu ntuzenya muri nyamisozi canke biri mu kuzimu amazi nkajya ni itunga koko ku gihugu bica bivana rero kugira ribe itunga nyakuri bica bivana ijana na mirongo ibiri mugo twebwe urabona ko ari munsi ya mirongo irindwi hama ibyigwa rero byakozwe baca bavuga bati n'ubunya biracabandanya ngaha mw'ibindi bihugu dusangiye akarere ibyigwa biriko birabandanya ko bavuga nk'ubunya aho bageze bagomba kuzoraba bagira icyo twita cartographie géologique kugira barabe amabuye ubwoko bw'amabuye hajya anya nyene ajya amashuha yo bavamo hama nibamara kubona ubwo bwoko bw'amabuye bace baraba ya mafracture yoba nyina hari yoba yapfuye bishingiye kuki barabe yuko yo bari volcanisme nuko ari ya fracture yaba hama hagaca haba injection yayo mazi aja mu ntuze mu kuzuma mu mafracture hama gaheza kaduga ikindi rero tuca tuvuga ntuze nyatwebwe mu ntuze mu byo dukoresha nyine nkajya yo kuruhwa ivyigwa turiko turakora kandi bizobandanya nuko hashobora kuzovamwo tugize tenge bikogwe byovamwo ya wa muyaga nkuba wo gushusha aha abantu babaye mugo natwe uravye nkino hasanzwe hashusha ibyo bikunze gukora muri bya bihugu usanga bifise urubura canke neje ibyo nivyo usanga ajya amapeyi iverno bagira ati hinge baca bagira nk'uwo muyaga nk'ubahama bazo baragira mu mazu kugira bashushe mugo twegushyika ubuonya urumva ntibagira ngo bashushe inzu isanzwe ishushe mugo nibabandanya ibyigwa bashaka kuzoraba n'ubundi buhinga boshobora kugira ati hinge bazoce baduza ubwo bushuhe kugira bushike kubwo bushuhe bwa dogere celsius burenge igihumbi n'amajana abiri hama handi nabwiye mu bindi bice by'igihugu ni uko usanga benshi bavuga yuko ari nk'umuti novuga wo kwikanda ugiye nka onya ku mugara ukagenda za muhweza ukagenda aha mu ntuze nyatwamye tuvuga ku mahoro za kitenge usanga barahatunganije ugasanga abantu bagiyeyo boze nko ku muhweza no guha akarorero usanga ku muhweza bafise ikibanza c'ukoga c'abagabo bagenda ukwabo hakaba n'ikibanza cy'ukoga ku bagore n'abakobwa usanga akenshi rero nk'abantu bagwaye indwara z'amakonyera abandi bagwaye izindi ndwara zo mu mubiri nyine benshi bagiyeyo bivaye n'indwara iyo ariyo hariho abashinga intare yo kubaheza bagakira bakijijwe n'ayo mazi murumva niyo hatovamwo uwo muyaga nkuba nk'abaherereye ahayo mashuha ari asanzwe ari umuti ubavura kandi bagakira indwara zimwe zimwe zo mu mubiri mbegaho ntiyokorerwa akanyobwa canke ntanyobwa ubirabye aho twaciye nko kuruhwa urabye icyo twita kompozisiyo cyangwa ibigize amazi gushika ubu unya twasanze nta bintu byotuma umuntu atayanywa gusa byose abateretema kuko usanga n'ayandi masuku aheza bagatereta mugabo uko twabonye ibiyagize usanga ni ibisanzwe bigize nyine ibyo bindi byunyunyu nyine biri mu mazi twihereze bisigura yuko abagira atinge kandi ubundi azi yuko usanga hariho abayanywa nta ngaruka mbi cyane zibonekeza mugo ngo vyiza bagize tinge bongere bayahingure kugira aca bameza gusumba vyoheza bigafasha hama ikindi uravye nko kuruhwa umaze gushika mu bushuhe bwa dogere celsius mirongo itandatu n'umunani murumva yuko ibijanye n'ubukrobe bimwe vya mibe ya kori canke ibindi biba vyamaze gupfa haba hasigaye yuko iba ugiye mu yandi mantu zenya cusanga bivuye n'ama element cusanga ari sedolo charge bica bisanga yuko wosanga yandi ma element nka za calcium zirenge twarengeje tukaba urugero urumva ni utwo dusirisiyumu sirise nyine twatubuye tubaye twishi twoba ari tubi utwo nitwo twosanga umuntu yagize agashangaho nyahama tukavamwo nyene vyovamwo nta ngorane amazi yo kunywa kuko ikindi twabonye bivanye nuko ava mu ntuze usanga harimwo co twita gaze carbonique iyo gaze carbonique urumva ibaye nyinshi mugumva ko ari gaze umaze kugira ya gaze revapor ikagenda urumva hacasigara y'amazi usanga atari ntuze nyamabi ku mubiri ikindi no yovuga ati cokira tinge kibe kibi yaba harimwo acide ko wasanga ari seti erisisi virigire nka nefu seti virigire turuwa oro ngaho onye aba amazi meza afise pH yo kunywa ikiganiro nitahura utahuza abandi aho turiko tukuyagira ku bijanye n'amazi y'amashuha ari mu ntara ya Cibitoke ku ruwe rw'igihugu cy’u Rwanda n'u Burundi tahura utahuza abandi ahuba ivyo ubona ukubayeho n'ibidukikije nzigamiye fidel aserukira ikigo cyo gukingira ibidukikije mu ntara ya cibitoke asigura ko ayo mazi y'amashuha ari itunga rikomeye igihugu gifise arico gituma bagiye gukingira inkombe z'uruzi ruhwa kugira ntiruvangane n'amazi y'amashuha e eh, koko amashuha yo ku ruhwa ni itunga rikomeye igihugu gifise kandi urabye aho ayo mazi ari urabona koko kari hejuru y'uruzi ruhwa akanya ariko kose hamwe two yanjanjwa ko ashobora kuzimangana akavangana n'uruzi ruhwa nacyo gituma komine e, Rugombo ayo mazi arimwo yagerageje kuvugana na n'ishyirahamwe jetwajya ariko rirakora amabarabara y'uko bogerageza bakabakingira ajya amashubuha hanyuma ku bitwerekeye nk'uko tujejwe ibidukikije natwe dusabwa gukingira inkombe z'uruzi ruhwa na cyane cyane ingufu tukazishyira muri kijya kibanza kugira ngo inkombe ntizizohave zibomagurika kuburi murashobora guhera hejuru ruguru y'ikiraro ego nk'uko itegeko rikingira ibidukikije ribivuga ku ruzi hari imetero zitanu zitegereza gusigara hagati y'abarima eh, n'inkombe z'uruzi aho rero tukibaza yuko tuzo icyo nikibazo ikibazo gukora ni ikibazo ni umurimo wa minsi yose wo gukingira inkombe z'uruzi tuzohera ruguru y'uruzi ruva mpaka dushikire n'aho hantu mu gutera imbingo n'imisuna paul ndarihonyoye umuyobozi mukuru ajejwe ubushakashatsi bw'ubutare n'agataka hamwe n'itororokanirizo ry'inzandiko z'ubutare avuga ko imigambi ku burundi bwonyine atayihari ariko hoba imigambi y'akarere gaherereyemo amazi y'amashuha mu migambi yihuta mvuze nko ku bushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntangangupfu atari ibyo byigwa navuze tuzofashwa n'igihugu ca Ireland nyene kandi bikaba ari byigwa bisanzwe biri mwaka karere muri ya systeme drift East Africa navuga ucusanga ku Burundi bwonyene nta vyigwa bihari mugabo onye bazoza gukora na kubera uvuga ati ni projet regional ko bazokora mu Rwanda niko no mu Burundi bazokora hama ari intuzenye intumbero y'icigwa rero kizokogwa bizoheza bikogwe habaye gufashanya ku gihugu kiriko kiradufasha no natwebwe nyine abarundi nino ngaha duciye turangiza kino kiganiro shimire wowe waduteze abiri shimire nabo twasangiye ikiyago christian nizigama natunganije kino kiganiro ndakwikebanuye ubwire ibihe byiza hubaye tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije